โยจักขุมาโมหมลาปะกาโทสามังวมุตโตสุกโตวิมุตโต มาลาสะภาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังยนตังวินัยังบุทังวรันตังศิรสานามามิ โลกัสนาทันจะวินายกันจาทานเตจะสาเตจะยสิทธิโหตุ สัพพันตรายาจวินาสเมนตุหัมโมทโชโยวิยตาสสัตถุดังเสสิโลกัสวิสุทธิมังกังนิยานิโกธรรมธรสธาริสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานมามิ โมหะปดาลังอุปสันตดาหัง ทันเตจะสาเตจชยสิทธิโหตุ สัพพันตรายาจวินาสเมนตุ สัทธรรมเสนาสุกตานุโกโยโลกัสสะปาภูปกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยจโกจาสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติ สังขังวรันตังศิรสานมามิ มุทานุมุทังสมาสีลดิทิงอันเดยสาเตจยสิทธิโหตุสับันตรายาจวินาสเมนตุ